Fala Melide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM. Benvidos a Infogalicia, o teu programa de actualidade. Infogalicia, o programa de actualidade do IES de Melide. Infogalicia, o programa onde te manterás informado. Infogalicia, contaremoste as noticias do día. Infogalicia, os nosos expertos Nerea Novo e Diego Sánchez serán os encargados de falar das novas do día. Infogalicia, o teu programa de actualidades. Bos días, son Jacoba Amonde e benvidos a Info Galicia, o teu programa de actualidade. Hoxe comezamos con Nerea Novo e as súas noticias locais. Bos días, Nerea. O IES de Melide presume de galego. O premiado festival musical impulsado polo equipo de normalización lingüística do centro celebra hoxe a sexta edición coa banda EZR como cabeza de cartel. Nos corredores do IES de Melide hai moito ambiente á hora do recreo. O normal en calquera centro de secundaria, ateigado de decenas de estudantes, organizados en ruidosos círculos nun día de choiva. O que rompe o cotián é a música que soa de fondo, sempre nunha banda con letras en galego. Entre outras, esta, sem esta semana animou os tempos de descanso dos alumnos do Instituto Belidense e ZR, un grupo de rap combativo que evoluciona nas súas composicións sen perder de vista os valores da dignidade, solidariedade e humildade. Son dúas formacións integradas por alumnos e exalumnos do Instituto de Secundaria Meridense que ben poden servir de exemplo do impacto que a iniciativa ten na xente moza, implicada na organización dende actuar como teloneiros na, da banda convidada a realizar o deseño de cartéis, entradas, tatuaxes e camisetas, para destacar que todo o que pasa polas mans e sae das cabezas do lunado que transita os corredores do IES de Melide, e que fai que este proxecto lonxe de esgotarse medre cada ano máis e máis. Seguimos con Diego Sánchez e as súas noticias internacionais. Oscar 2020 Os Oscars 2020 celebranse este domingo, o 9 de febreiro, no Teatro Dolby, nos Ángeles. A película máis nominada foi Joker, con 11 en total. Outras películas que tamén brillaron foron O Irlandés, Eras unha vez en Hollywood de 1917 con 10 nominacións e Jojo Rabbit, Ciñas e Parásitos con 6 nominacións. Este ano coláronse varias películas da plataforma de streaming famosa Netflix. Tamén hai nominacións para España. Dolor e Gloria está nominada a mellor película de fala estranxeira e a mellor actor por Antonio Banderas. E temos unha nominación máis por parte de Klaus, unha cinta de animación española que se estrenou en Netflix e incluso foi estrenada nos cines polo seu bo recebimento. Está nominada a mellor película de animación. Seguimos con Erea Novo e as súas noticias nacionais. Alerta da Policía Nacional por roubos mediante o pinchazo en Navarra. Trátase dun timo en que o ladrón finxe haberse lesionado cun obxeto punzante. A Policía Nacional alertou onte na Vara de que se produzan hurtos mediante o sistema do chamado pinchado tras a denuncia dunha muller en Burlada, a que se lle sustraeron 600 euros facéndolle baixar do seu coche. Os feitos ocorreron este luns cando o denunciante saliu da súa entidade bancaria en Burlada. Tras haber sacado 600 euros en efectivo, foi a onde estaba eh, estacionado o vehículo. No momento en que saiu do turismo, a muller que había interpelado tireuse ao chan dicindo que se había clavado unha chincheta no pé e que por favor a axudara ao que o denunciante accedeu de boa fe, prestando axuda á suposta lesionada, quen rapidamente e tras ser auxiliada recuperou de forma repentina e abandonou o lugar. Pois ata aquí o noso programa de hoxe. Despedímonos, son Jacobo Bahamonde e tamén nas ondas están Nerea Novo e Diego Sánchez. Ata o próximo día. Fala Melide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM.